Ez, eniz etxean eta iruñan nintzen, eta jakindut uh, eh, etxean zer nahi kala mota da dela. Orduan, eh, bon, heldu niz etxeat. Uh, nik eran nahi dutana da, bon, hemen gertatuko da, gertatuko dena, biztan dena. Baina uh, ez dela hori bidea, eh, bak prozeso batean gira, paiseko Eh, konferentziak ere eh, errandu egin behar zela desahmatu eh, eh, eta hortan doa jendea, guk militantek prozesu hori behar dugu lagundu bururaino, eta nik lagundu dut desahmatu nahi duen talde bat, eta urrezkoak diren gizon batzu, ez dut bate doluik, eta usteut militante bakotsak engaiatu behar duela uai, bururaino ere maiten bakotsak egiten alduela eginez, prozesu hau e, bururaino emaiteko. Eta nahi dut, e, bueno, hori, eh, bada sobera jende, edo e, behar behar bada jende hainitz, e, presondeitik, presuen ateratzeko goguarekin, banan behar da zerbait egin ere ez diten eh? hor bada behar da arazo hau konpondu, eh, arazoa konpondu, pasatzen da desarmetik eta pasatzen da elkarrizketatik eta nahi duzen guzitaik, baina uh, hori egin behar da. En nintzen iez joana, eh? joana nintzen San Ferminetara, eta susen da, etxera gina de noiz baitz, eta karkasa unsakituta. Bon, eh, bai, gehien bat da Teresa eta Jeferi buruz, bon, bat, jakin dut ere, etxean sartuak zirela, ordan, bon, ba, erraiten dut, eh, pentsatu dut, en eh, ene lekoa hemen zela, gehien bat Jef eta Teresa buruz, zenta errepikatuko dut, haiek, enetako laguntasunez egin dutenak, duenak ezpeitu presiorik, haiek hartu dituzte bigin mutiko horiek, ni esan ferminetara joaiteko, egun batzutarako, eta gertatu da gertatu, gertatu dena ez. Bueno, ara, gehien bat haien dako, eh, sekura ez aski eskertuko, eta nahi dut, nahi dut eh, bihotzez, atera diten zilo beren bi aurrekin eh, berrizazteko bizitzen normal. Enetako laguntasunez egindutenak ez du presioik. Hek engaiatu dira, nik sartu niko sartasan nintzen, eta izigari hukiariz egindutenaz. Espero dut bihotzez zilo oktaik diela, eta benetan zinez eskertzen ditu dela. Bon, guai, joan behaut, erriko medari beden behaut eskaino, kafe sohtat uste manute, bestiak egonen dira, egonen dira, fresko-freskoan egonen izan bezala. Bono, guain zita, Ba, mil esker, uh, eh, graxi etxe bai. be, beraz, eh, momentu bat hartu izana gurek ilan, eh, ala ere hor, beraz, sartuko zira zure etxera, zira... Bai, bel... zema dute, da, denak moztiak omen dira, ona, den utziko nute, ez dakit bate? Pentsatzen dut zuri autziko utziko dautzotela bai. Ba, ah, beda instapuska eh, behautan. Sen, se, sen, se, sen, irekin soa zor diakinik, preso egon zirela, nolako espirituarekin ba soa zor etxera, gaur? Mm, Bo, nik baak ez egertatuko denuai, e, eh, zinema deia zautzen dut, baina, banua, izigarri e, eh, bahne goxok batekin, zen eta e, eh, egindutanak ene, ene gauza da. Egen nahi dut, e, nik ez dut sobera ikusten hori erakunde eta gauza hori dena, baina, pertsona batzuin ezagutzea, horik duten balioaren ezagutzea, hori naberastasunaz gozatzea, horrek enebizia hainbeste aberasten du, nun gaineateko guzia gelditzen da ala hitzago. Orduan, biziki indaktuan iz. Biziki indaktua, biziki aberastua e, gizontasunez eta gizatasunez, eta hori, espero dut, e, segida bat izanen duela historiunek, eta gure egiaren historioan, e, ene ekarri dut, ekartzen dut, eta beste ikez, tranquil, tranquil. Bon. Izan untza. Mil esker grasi. Arre, adio bai. Adio bai.